Эльзі. Пірварда выртны тывансем те алари пүрнезем еверех пірбек пулмашы. Ганс Мюллер ачарана хыды чирелі шын бұлса үсіне. Пәжік чухвыл хүдевсір чырчунсене азапландырма азыпландармай Чечек шинчен чечек шине вешсе жүреген илемлі лебішсіне тытса, еп вешне тиресі е урисене татса ярасы уншын темренде аван болны. Бұрына келевіл, шынсене азапландырма дыдынны. Она бұла келді таршы тіржізем, мен чухлі күшіл юқтарманшы. Шаву зал елана улбуд ывілі шидінсе жетсен деман мары. Шкулда вренне чух юлдаш зембе учительсене тарахтаратчы. Офицер бұлзадыны матрос матроссене айып шүкшірден айып тупса, карцыра хуп майурадатчы. Халяк, варчавы усы курса, Гитлер шаре тытса илне шыршывзенчи в вадам эмерти инквизицирен детискерренрех азапландарать. Эльзі пичішін тюндерлі тегері. Ашамыш неде, пичіш неде хывмаряку. Тетчі унченчен фрау Маргарита. Мыян пусны ярана шытса духны мыгын чечеке теріш палаган Мюллерсен Германи валли салдагер жетсе, мухтава тухна ехенче, Эльзебек ырыгы мыллышын чынахах урых пірреде булман. Шкула жүрене чухнех, Эльзе тірлі үгерчіксем дума білнебе, пурне де тіліндернетчі. Шавын бағына художник бұлма врентріш. Искусство әдем кымылне шемшедет, Паламан жынсыне туслаштарат теші искусствына юратныранах, эльзі тандыш зембек, национализм сірімбе минре мере. сен тәнче хужи, ытты халық сен, вәзен чури булмалла тенебе мере. Она бұрныжа романтик көшізембе мар, прагматик көшебе курма хынықтарашын мен ғана думан жытванезем. Анжақ шамрак хер, таван жыр Еркезіне ятне тузада ырласшын булман. Качча каймазыр ұлжынас шугындегу теріш юлашкинжен келгежізем. Вара он валли качы жүш. Мюллерсем батне, абвер офицересем, сывлышри шабы жүзенче чабадухна летчиксем, шывайынче жүреген кемешінчі паттырысем, хынана жүреме бұшларыш. Анча елзіна візем геройзем бекмар. Тумдир улыштар задығынны палач сәмбек шеш туйынчыш. Паттырсыне хынарамар, ішрегі тартсан леші, шуғышлары аптраса житне петчіші. Шарынба арымы элзіна хыйбе бірле елсе бұма юра дейдесе айтсан, мүллер турткалашса дымары, хывыртырақ Польшына дұқса келме құшы. Ондан ба игер не Анчах юндармыш хер немешсем Польша патриотизембе епле керешнебе пачах интересленмері. Фашисем хушинче паттыр жырас вырынне выл этюдник шеклезе тухатчы де таврари тілінмелле илемле шучандалыға керзе жүретчі. Элсхен тереп витчеже бірехінче. Вәшімсірех пейзарсен дуза шейден зана. Варшыра бұлны язын малық, пір да бұлін үгерзе илземчі. Үгересі үгермелі де, натуры жүк киғу плать, күлчі еміге. Тибер калаш, кашны офицер паттыр ятне илме девішлі. Үгерзе илме кымыл бұлдыргына, натуры кашны удымрақ тубыне. Сымахран. Следовательдіне хилерак, Альтаус, Петерс, Хеттель чынжын мухтава тивишлешинзем маривезем. Шав троглодицеми? Мен туза бурнашы гунда. Пиди керлеш туза Разведка Разведкаба контрразведкана куча курынман фронт теші. Ебе асынны шинцем, шав фронтын рыцарезем. Есі весене шебе паллашта, фронт паттыре ятлы картина үгер. Онышлы булсанына выставкына да яма буле. Юре апаланса пығып келішірі эльзі. Тебіриге гундан аслы следователь ына хыйбатне чынчы. Ларар фройлин эльзі уйрым сиделшіне кытартры альтаус. И бир чибер херсене кымыла каймалли ешех тумас пырда полковник шапла хушры. Тавда буш, следователі жібе балажасыне допрос тунынчен бұшлы бір. Пейді кыткыста йывыр эш. Тебір жұх тышманда пір сехет калажасы, пір әрне вырман жән жен йывырдарақ пульдесі жұтладын. Арамын евірі бұлдырында, следователі идать, арестант хуравлать, көвірманда ұжылса жүресін де шымылырақ пулі. Эх, фройлин, әзірчін жын тұшмана құрманға, шауын ба жапла каладыр. алла коммунист вәзем чыр шуйттанран да хружырах. Малданлыға сире пір хере Пиде Пейде кудынайдем. Тень, выл сире пирінеже урыхла хаклама булыжы. Шаксымақсымбе аслы следователь шынграв кнопкине пусраде, гориллы еверлі надзиратель аллисене сынжырланы хере илсе келчі. Хере шара пушын, шарран. Чәрсе шурса бітерне кепи витер, тәллін-тәллін квагарны үчче курыннать. Эльза арестантсем следователь ч трезедраще пулетенче, анчах туни палыр туны Кучен чие гына курайманлых вучы шишсе илчче. Сывы Ева ларыр пуганчине, ларырда та бек пек Еклендереген пылак сазыба пушлары следователь. Мен калашмалыне тахшынах калаш саптерне. Салхулын мыгырда трехер. Пәдер мен жау, пәдерне болзан чын сейде чырманас шукчы. Астывадыри, вишім гун сирден піршін батне шыру жырма үйтнічі. Эсір келеш мерір. Ондан бану май вғыдырдыры. Тейін эсір ұрықла жуқшлама бұшларыр бұлі. Шавын тепре Калырынде, Турханов патне шыру яма кележедері? Немле Турханов ады білместі бебі, пілні бұлзан да шын қаланы бе шыру шырса ярас шүкчі. Ослы тонлы хер пулырға, Ева, ахал кунынлашса хывыр пурны жырағытлашы ан евырладыр. Эбір сиреде, Турханов ада ұзалды вашын мар, пірінбе келжір шеш, вара ыран байна хереге дұхыр. Хер нимде шарламары. Пушнешеш айлара хусры. Следователен сулаға енче пит тире корт-та-корт турдын мабушлары. Кележе дәрі сасыне улыштарза Хер Хертадах немде чәнмері. Шел. Сире каллех карцера хуп малла булать поля. Карцера хупсанда, да, урхмайба азапландарзан да, нихшан да келешместіп, кассата тре ева следователь урза кайрре. Унын херарымынны евр сухалзыр тачка янахе кавлиген вылихынни бек хускалма бұшлары. А халде хезік күжізем тадағытлара хезінчіш. Суядын сәделе шапсақ кышқырза яжывыл. Келешмесен сана тага мыйра кебек пәдірзе хуры бар. Шынна пәдермейзі ұста, анчағына хый вылық мар, эдемиккенне мандарма пулдарай мастыр бар, эбир тем думада булдаратпыр, тереде следователь сәдел урлах херей петренчишре. Ева ялт сикседачы. Унын шак күпшек петлешінна шубка барас килнетчі де аллызіне сынжырланы канцерлері. Варавыл ним дума білмезір она петрен лачлаттар зазурчы. Сон чырмандарман бұлзан, сирел ұрықыла хурава маллачы ним думада жүк. Чундан кураймазыр шеллесін калары хер. Анман гитлер етті. Мана азапландарнышын, хывын азаплан азапланмалла бөлі. Вұқыт шидіға, вұлынчық мар, Унчух сан еші фашистсене урны йытта влернебек пір херхен мезір влерзеп Следовательліхере кашкыр пекех тулазадық маллатчы бұлі. Анчах пүлімре әлзі пурри чарсатачы. Иаган веші талқылыға карцыра кайса хуп. Пір тумлам шывзыр абатсыр бұрындар. Шактан мар шабы жура, оратлы ойырбек войлар жин мар. Нумай азап тюснебе хавжа защитне хер шиеле тухни, элзы жінже нихшан сүнмей херю вуд чырцыячы. Вăл нацисене унченех педикымылламанчы, халя чунданах курайми пульчы. ба хый бүлімне таврынсан пулас картинын эскисне туматытынчы. Кадартха меню кереден ыйтрыпиччыжы жеберегенче. Эльза мальбертне уннене тратрре. Кужа курынман фронт рыцаре намыс курни, теме буладюн ятне. Кульче хер. Мен тывать вол! Үгерчік шинче палырма бушланы офицер йенне кыдарцай ыйтры мюллер. Пиденчен юнлы сурчыға шылса тибетет. Тере следователь камеринче мен көрніне ергібек каласа чынжын батыр альтаусмар. Она хириш лараган хер. Пілетені бетше, шәвхер вырынінче, аржинларны ларны пулсан, урықман валли качы жырама керлі булас жүкчі. Әзі тошмана юратмалла чеи, тәлінчі бетчіжі. Юратны жын тошман булма бұлдараймаш, юратны жынна савны деші. Эх, йымыгым! Пурныжа эзі сыпкари ача де чухлай мастыншке, Шак сымақсыне ютшынумынже ан берзияр. Үгерчікнеде халех вуда бірақса шундар. Он жінжен гестапыра білзен, пире иксімірете пушран шөлмеш. Палламан пе ингешпе пистолет пистолет хымзарза автомобиль шене лартсан, әлсі чималдан ша үгерчіге елчі. Печче каланы тумаллатчы мен, шухышлары бол. Эбе вара эскиза азынмалық чымадана буштарса худым. Пирен тавра шпионзем тулы ех. Хыжы де булсан гестапына кайса білдерненде. Шавыншын ареслеріш пулмалла бере. Берті канариза бақ, ингек бұласса кетсе бұрыннычы. Тірсібек алазан, Польшына выл юлашке консене де пулен кібе пірле бұрын зайыр терезімет пеше еш келінічі. Ганса сіне манран бұшларыш бұлмалла, тәрі валашыра. Тапрада шынде ұйтма, павыртма. Гестапыри палачсем, авердінчен жэнде хырушырақ епле түзесші Хыне азапландарассинчен хразах вăл шултыр шыбех мағырза пычче. Мерседес шоссе çине тухсан Островец хули неллевеш Ундан вырман çулешине жіне те темейші минут шыдыксенче сиктергелене хыщн темле юханши херене тухса сене Херарымсене кунда кимешине латтыш. Кеме хуши вырман хуралши бек тұмыланны. Офицер унба палламан чӹлхепе калашнине илтсен, берті пушне тада хырушырақ шухыш пырза кечі. Ара, пире, гестапына мар. Партизансем патне илсе каймашшыжы. Сегерленсе үкревал. Эсе жәнде ырринех кәтме партизан партизансем вара пужыма пәдерешшех. Шыв бір маяқ бір галанса юхны берки әлзі кемебе миші километр ішнене мары. Темиші хутчен шывранах шытса үсне хыватымызем хушыне кірсе, тагамран пыданмалла пульчі. Шаванба кеме юлашки хут шыран херіне бұрза тұрынна чух, хевел шыр жүмнех шетрі. Тухыр, малалла лавба гаймалла булать. Хыйсене кәтсетіні парлажа күліне ураба жіне офицер. Шул жінже курса савынмалды немехте жүк, шағын ба Ку приключенелле романри пекех туйныран элсе пит кушне хыйых тудырба турса шихре. Ингіжі кудынлашма пықнытчы де усы булмары. Палламан чынсем унын кушне шишмар, аллысыне де ебір ябыр чықса хочыш. Ураба хылдыртатни лажасем тулхра-тулхра жупни, тагамсем унда да кунда шахырни, кашхи кайксем юрланы, шаксем элсына әмірліхех асра юлчыш. Вăл тлнмелле приключение шинчен забыныпе пынепе, мӹн чухле те пӹлми пульчче. Акы хевел те пӹчертме пырахрре. Нюрк шухе çухе кепе чула чуладухнă херарымсене самаях шынтать. Эльса чӹтренине тахыжы асырхары пулмалла. Ына шинел пірген терчче. Вара хер малашне мменнь буласы шинчен шутлама пырахса, ожо туйымсен тыткынне барынчы. Тпру лажасыне чарчылавжы. Ши трәмір, дер офицер. Көжірсіне салтма адар. Шевел тақшына түбере шылдырсем жунашы. Элсі тавралла хорт бұқса жаврынчы. Лав пөчік чүрежелі киві бүрдіңне бұрса жарынны. Шені қалығы бәдінче шымрік віллесем, бұжы қарассем ағынса тұғынса Шурт тавраллах, вада йывышсем тарын шухыжа путны шинбек кучесене уссаларашы. Тулда сазызем илдінзенех бүртрен пожалла салдаксем чупса тухса офицера пызык шіндерюбе саламларыш. Пір хушы сирен шак шуртра бұрынмалла булать. пәлтерчі хирарымсене офицер. Она улбут бет талнаштарма шүкінде, шабақта пушшіне тумла юхмаш пюрде керерде хывыра-хывыр хужа туыр. Эзир Эзирде кунда бурнадыри, ыйтре елсі. Шук, кунда хаклығыназем шеш чарынашы, тырхлаза командир. Эбир ют шерде шивырма шикленет пір, тере четреме бушланы берді. Ним шикленмелли де жук, сире жанчықлы хурал зықлаза болдыр, Тереде офицер әлсіна піргендерне шынеле илсе ансыр сукмакпа вырмана кірзі кайры. Чаржав ұжыла бұшлары. Отряда ерце мүллер Мюллер сен күшне күрінасшын бұлмарыш. Шавынба візіне допростума Кальтенберга хошрыш. Тебір ерхіне вылчы малдан чын дерчі. Эльзі удышыршы керекен шине пырса вұртсанақ туймеші вырса кайры. Берті шәребек күш мазыр азапланса выртры. Терлі хырушы шуғышсем канышпа маржына. Удар жұртне шитнеренбе, хыйсем совет партизанезен аллыне лекни бірге икленми пульчывыл. меншен тюрех персевелермен нине шеш нимбе де пілеймері. Малдан иріксірлесе намысландарас теші бұлмалла шухышлары вăл. Пілес чăхăт, мишен шивесем. Тюсме вăйши дерепши, е çав тискеретем сене дамменнчех вилмелле пульăши. Кашны сазына шартах сиктерет. Постра улшына ганча зэм шыппын калашны нельценех, бертына аскын шухышпа херсе аршын шинсем, пюрде чупса кересін дуйнать. Анчах алгушылмаш, пәчен тұрса юлны Канлен чылырма чырмандарас мардені бек, сасықылар мазыр епшынса утса жүрет. Вара авергруппы шефен арме хыйсен шылыхесене аса үлмеді тұнат. Весене кажарттарма пулны пулманны шинчен шхожа гаять. Шәрібек тискер әш бұласа кәтнебе манран, ирхине унын пұжы шурылса туғас беге ғырадыған болчы. Шаванба кальтенберг патне бұрза кәне жүх, вылхыды ұлжыннычы. Ларар. Каска бұған жене катарца каларе канрат. Вығыт ұлдын теші. әшін калашма бұшлы бір. Біре Мюллер полковник Польшыра мен дуза бұрынны қызықландарад. Мен пілніне пір пыдармазыр каласа барыр. Ибір херарымсем, служба жінчен аякра тұратпыр. Шавынба ману бұшқа күнда мен туса бұрынныне пірден үйтіне, вғыда сая яны кына пулі. Анманыр, фрау Мюллер, сирекунда шүт тума дытса келмен. Хывыр ерікпе қаласа бамасан, кайран миллиан булдырчы. Херарыма үйтпі дырық, севе сырылдатса бек тойынчы. Шабақта вұл шымылынақ шын пулмары. Юре, мін білніне каласа еппін. Көшізіне тартса калары выл. Ганс, автомобильзем юзаган мастерскойын шефе. выл выршыра пызылна автомобильзембе танксіне юзаттар бұрынат. Кальтернберг унчине тұрхлаза пықры. Фрау Берті. Эсір мана пәчік ажавырын не боле. Айванла юмах ярза сирен юратны убышкыр, абвер группа пушлыхи кенне эбір тақшанақ білетпір. Чынныне қалыр, онсырын хывыра евіргелі. келі. Эбі ына мастерской пушлыхи гына бүлдесі жұтланычы. Выл абверда шленне пірремыш худ сирінден елдедіп, выртын күлчі берді. Апла бұлзан перін орықнем галашмалды дешук. Конвоир, илсегайыр алы сольчы канрат. Алыкран кәне салтак винтовка затворне шағырдаттарза ұшса хопры. Ұшта! Сехірленсі үкрі берді. Выл пілет, конвейер жіне кітартты Кальтенберг. Салдак херарыма шүрімран текрі. Одыр, кайлан бұғыр, сивен галары выл. Тохтырха, гер гауптштурмфюрер, тарғашын анвлерер, эбі шамры херарым, ажамыжы булмада әлгіреймерім, манын пұрынас келет, чырын хварзан тубада жын кем думада хадер, хұжыргына. Шақсы Шак мүллер арыме тулды көгірізіне палырмаллақ кажырды. Ондан тағыш вғытра вежеріне түмезене түмелем бекки дуза шара үтне ұшсағдардыры. Пире Мюллер полковник мен дуза бұрынныне білнизір пушне урыхним дегерлі мар. Севен галаре Кальтенберг. Юре, урых пыдарса тымып. Ганс чынахах, абвергруппы шефе. Ана вермах тылінчи партизанзембе тәрлі вұрттыны шлеген антифашистсене бідерме хушны. Выл тыткына лекне шаржыннызене хамыр майлы шавырза партизанзем патне ярать. Вара візем хызем бұрзагене отрядсене шемірсе Партизан бұлыжашы. Партизанзем патне яджы яжызене пледері пілместіп. Вырыс жізіне эбе нимбеде асту юлаймас тада абвер жізіне ятпамар, номербегін ачнеші. Абвер группыра же офицер. Візем мін ятлы, мін туза бұрынашы, пәдембек калаза барыр. Берта аслы следователерін пушлаза хүй ұбышкен адютанжы булза леген астерман лейтенанда жидетчен пурнеде характеристика барза духры. Тыткынри партизансем хушинче хирарымсем пури. Хам курманда пурденне темеше хутта илтнечче. Тада ле вартынлықсем жинжен білейдір, урхнем немде білместіп. Тен мінде болсан манзақ вардыр бұлі. Мін пілніне пірімбек кала бадым. Әненер, тубада дұршын, урық немде курман, немде үлтмен. Кальтенберг әнен Вұл хумханныбе хывыртсы улама бұшланы херарым жіне врахчен тенгерсе бұқсаларчы. Бертына ку, кужа курынман шевір еппе еплене бекех туйынчы. Шағын бавыл пірре херелсе, тепрек вагарза гаять. Эзир мана айван дезе жұтладыр иккен, тарықса кайры Сирен сымағырзенче маншын шынненім дешук шпион шарне шпионсембе провокаторсем хадарлесе яныне тахшынах білетпір. Анчах кашны абвергруппын унсыр бушне хыйнеше шпаны уйрым задача бур. Шанашкал задача Мюллер полковник умне делартны. Юлашки худыйдадып, чынныне галадри, еммен пілніне хывырба бірлех тубыға ілсе керестедір. Комана видер курсатрать пулі. Шуғышлары небе вәттен четреме пушланы херарым. Онран ним бұтарма жүк. Ах, пушем бәтеде хінде. Чәррені хыварма сумах барыр. Варатада де бір әшінжен пәлтерме булдаратып. Пушне уса шыппын каларе вол. Чынны не каласан чәррені хыварма шешмар, Келе мауда булдаратпыр. Ману пышкана зен йхне тебе йербех петерме хушнă. Эпе унчинчен ынсыртран Иртне Иртнернере ыстырман лейтенант келе кайса килчче. Ызатса яны гансына, адмирала курсакала, зен йхне петерме хатырленсе çитрреммерр. Кәшіне луне пурне де персе пырахат бір. Канарис тек абверда шлемешке. Мюллер полковник мінжін адъютантне унпатне яджы. Хеймен туныне ганс халеде адмирала выртын білдерсе Ул Улбуд ехне абвер мінжін пәдересіне пілместері? Улбудын кешін үвілі перехиріш шабжаган шарда батальон командирі болса ішлет. Фюрер хыйне хиріш пырагансыне уязатымаш, пурне те пір хірхенмесір влерсе птерме хужать. Кавальскізен ехне те шавынба пәдерес теші бұлі. Апла Юре, эзір каланыне тәріслі бір. Халі удара таврынарда лыпқынақ канма бұлдарадыр. Гитлер хыйын тышманезіне хрхенекен марчанде. Хыды дарықтарзан візем улбуды улбутмари десе трас шок. Анжақ, Краевый шар фашистсене пызык ингек туманшке. Міншін унты офицерсене шем мене бех вілерсе бітересшін. Шук солдаве урых пулі. Тем дезенде кундай бір пілмен вұртынлық бұрақ. Шуғышлары канрат. Шербүр репетчен юлзан. Выл Бертран илтне хыбара халех Турханова гайза білдерес де әлгірей Конвоир ун батнечен чӹнмесірех эльзіна илсе келчі. Иры күн бұлдыр камрат. Ел кулса саламлары хер. Эзір манама аплачнедір тілінші Кальтенберг. Хамра сыхлаган партизан семрентірш. Вәсем партизан семіккенне әзірштан біледір. Сирен ешшіғы юлы чынсем ұрығышта бұлчыр. Вермахтра шүккене хамақ біледіп, СД тада СС шәрізінже мар, янақшым зем шеш чысыра. Партизанзем хушинче чынчын паттырзем бұрдене вара тақшанақ білетіп, вәсінчен пірне хам күшпақ көрні. Эльзі аслы следователь камерінче мін күрніне ергебе каласа бачы. Ева чәрі, вұл термереде ташман бірақ ман мін. Кухы барада Турханова хвыртрақ білдірмелі шухышларе канрат. Юре эпен эбир партизанзем булар, анжах эзир хывыр пирен тошманын тыванешке, шәгі шинжен пире каласа пичунден легесрен храмастыри. Храмастып, пече мана узалдывас шук. Тадай эбе нацисыне нихшан да хезеплемен, Шавын бавізіне нигамы мүнжеде ырлаза тарас шук. Хый кымылын күлчі Кальтенберг. Немішсем жәде нацизм бе менремен шын тубынны туба да чуна савындарать. Исір хывыр неміші, Сирінбек немешех. Розенберг чілхібе аласан таза юнлы арейт деме булать. Шураласа да рех шурауны. Офицер ятне де Гитлер шарынче еліні. Тілін мелі. Мін тілін мелі бұр, Палач пулас келменнеме жән гитлер еттізембе жабжасы жеш юлать. Урық шул шук біріншін. Партизан булман немешсем де бурде палачсем марвет. Манинке анне, пиче, эбир пӹриде шын Палач тесе шеш мар, шешмар, пурды бурдыды гана да калашы кавальский будын шүржебей унажар хывырт пызықланса быраган мазар шине бұдарны телейсір шынсене кам хушныбе велерне буледе әзір? эльза шухалса кайры Уншын пичеде айыплы бұлі. Астывадып, пірре выл Варшавыран Саткович ятлы художнеге чынзе иге үгерчік тударчы. Кайран шавшынна да шәне мазаршыне бұдарчыш. Мінле вілчі Темле часовой йонышныпи перзевлерне теріште, эпәнен мерім, пичене бұхын задыраган жінзем да йонышмашы. Ман шутпа она хый пирін патра мен дуныне нигама да ан білдердір білерчіш болмалла. Выл сирін патра мен дуры. Пиче хушныбе хый варжычен югерне картина зенчен иккешне пасса юзары. Пасса юзары? Мінле? хыды интересленме бұшлары кальтенберг. Бір картинынче Кавальский граф пәдім кележіпе тулда кетсе драган хрешензем батне керменрен тухныне югернече. Малда графпа графеня, везем хышын иге вэлебе хере мрамыр картлашказем дырхутса аначыш. Тепринче графиня хызен кермене умне пырзачарынна шымыл автомобиль шинчен анна аслы вілне ыдалазадын не югернече. Садковича шавики үгерчік шинчен, Казимир сынне он вірінне урых шын сынне жүш. Мінлі шын сынне? Выл ба бір гунах келнічі. зіне пиче хушны бек түрлетне хышын, тұқса ғайрыде урых ништада күрін мары. Ятне плеймерері. Паллашны чух Казимир Кавальский дері. Хамыр батран тухсагая сумен пиче на абада ченче. Анне тавлашма бушлары. Дворянзем батне хынана шүремемін летевіш пурунын, тарыхса тарықса Яче пури унын. Муле ну е чабе пызыки. Шугывылым, ташты ішті тарғашын намыс ан кытардах. Пиче мере. Эх, анне, тервл. Эбир халя урых вахытра бурнатпыр. Паян шавышты жүк хый камиккенне де тіплен білеймеш. Иран вал Польша диктаторы булсатыма булдарать. Вара Казимир дене шин, абат шине чух, аннебе инге хушын желарчы. Эзір азын үйгерчіксем халяшта. Әліхи вырындақ шағын задырашы, керменді картиназен каталгынче, візем жінчен шапла Вунбер граф хыйын хрещенезембе калашма тухать. Садкович пинде тăхăршăр водырултымыш шул Вуникке тыван амышын ыдамменнче Садкович пинде тăхăршăр водырсак кырмыш шул Час часах театрда спектакль пушланасумын пір хушы сцена жінче темінлі жінзем де бірдедеші. Темізкер ашы, шыпын ашы, анчақ залралараган жінзіне візем мін хытланныне курма чар жырмандарад. Білікшір білікміш авер авергруппыра ішлегензем Кальтенберга шав чаржав хыжінче жінзем бек туйыннычы. Халі Бертаба Эльза қаланың елтіне ғышын, абвер вартынлықне бұдар Садраган чаржав майбен ұжылма Тем десенде абвер кунда темінлі хура эш тума хатырліне дех. Шуғышлары канрат. Польши халыхын шыбіне варшы хышын Казимир Кавальский ятне ежынны авантюрист алыне парас теме жығызем. Фройлин Эльзе, тері вылсасы ба. Иксімір мін жінжен калашныне негама негамада ан білдерір. Еп сире шанадып. Ингене дейі. Онада үтті жінзіне де. Тень сире де білдерме керлі марчы бұлі. Тышман хыне мін керліне ұйтса білсен на жынна вілереттеші. сэм час часақ шаплады ваше, Анжахи бір айып сыр жінзіне Сире халя урықты цатымып, абат вғы жетірі, удар жүртне тавырнырда шиме ларыр. Калашу шапла сазардық бітіне херек келішмері бұлмалла, онын соня тұрук салхуланчы. Абат хышын тадақчыне дірі, ман сирінден ұйтса білмелізем нумайчы. Конда зір мар, эбір ұйдат бұр, тесе пүлес келнічі хере, Анчах выл ағалды кәшвіш ерзе ярас вішнешнене дуйса, Канрат ына күрендерме хаяймары. Юре, кашчен тепретіл болы бір, сывы болыр. Канвайыр хереилсе кайсанах, Кальтенберг удутланчы де отряд штабне тухсавыш дерчі. мақ. Абвер терминчи карцыра пүлім демешук. Тәттім шыдық тесендерес рех болмалла. Унын урлыжыде тұршыде пір данах. жирым сантиметр. Шүлліжі игі метр. Чүреже тавражы шук. Темір алқне тұл енжен шибек педірзейлеші. Шалда қылып сыр витребе вырындан кушман бұған бушне ұрық немде шүк. Пындықны матчаба беттон стеназем керек еплешандалықра да шывзапны бегек епрезедір ашы пăчă тәттем, вилі шыдығынчи евір шоршлы сывлыш. Кунда хупна шин ларма ма шеш пулдарать. Товыр бирги выртма майшук. Шавынба шывыраса да ларса еттырса гына шивырма пулать. Тыт кына лекнеренбе евіна шақ шыдыга темеші хутта келе-келе хупрыш. Мінле тюсрежі вол азаба. Кун шуды көрінман бірге мін де абажы хырыма трандармаш. хорт хырт вышса шеш хыдарать. Рационе, юман игелне әнцедуны игі курка кофе. Хывыға пычка кербибе худаштарза пежерне шыр грамм шығыр. Тада жажык шыр кышман жүрбі. Карцердагы мылхыды бузырыннать. Шавынба хавшақрақ чунлызем часақ ухмаха ереші, е шағын завилеші. Керешме бірақса дышман хушныбек тума жеген зәмде бұр. Вилес шуғыш евы бүшіне де пірі жешмар келзегені. Пуринчен тла тыварлы пулы жидерне хышын, талыке талкепе шыв мазыр азапландарныне түсме йывырчче. Юлдаш сене шанны жеш, ына вăхыт вилесрен шылзақ Турханов чәрі, вăл манаманас шук, мінлете пулен иреке клара тех. Тұшмана ма жеш, вай шеттіртчі. Вара немінлі азап та хырушы мар. Шыр хут та бөлі Юлашки хут карцыра хупнине тюсме уйрымах йывыр бульчче. Шывсыр, абат шемешсір, ыйхысыр виші талык пурынмаллаччы. Темеші күн шемесір тюсме пулатенте, анчах ұш хыпны бе шивырма баманныне чытма ұтлада да Хуратых лан бек, йывырланны күш хуба хизем хыземе хубынашы. Анғы менгіленіні бұш шерелле узынат. Шав самантрах алк шумне туны шаврага шыдык ужылатте, тахыжы шевырма юрамаш тезе хаярын кышкырат. Ирексірех кужа ұшса, пужа шеклемелі кет. Апладума вайшит мезен надзиратель керзе Хәнеме тытынать. Евін иге хут падак шимелле пүлчі. Вишшемеш хут ұйхы бусма бұшласан, выл сисмесле тәллерсе каяс марчы тесе ура çине сиксе тыныччы кына, темір алык тудықнытып себе мағырса де, күжар шардарза яраган шуды үкне жерде аслы надзирательбе палламан офицердыны көрінчі. Мейір, өшір, тулли кургадыттар жеттермеже. Шак хырылды сазы, ожы хыпнебе әндіргесе шетне хере, илемлем музыка бекех туйынчы. Вăл кургана ярса тытрде сиве жыва пір думлам юлмичене хывырт әшсе ячы. Тухыр, хушы надзиратель. Вăхыт читрейм, Сирин тада тебір талықлармаллачы. Анжақ шеф вғытченек кларма хушры. Гер лейтенант айыр. ғайыр. Немішсенчен ырыне кетмешу кине пілеген хере кут лақ савындармары. Термешізем нехшанда эзир деген марчышке. Камерранда ним уямасыр теге-теге ғыларғанчы. Халхинче апла думарыш. Мне білдеретші Хумханма бұшлары Ева. Візем следователь камерін иртсе тула дұхрыш. Карцерда бұжықсаларны хүшін, сасардық ұшы сывлышпа зылама бұшланыран пұш шаврынчы. үгі смар дезе, хер темле юбаш умне тайын сатычы. Мәне зир, лейтенант. Бұқсадыма вғыт жүк, ұдыр. Хер немдечін мере. Сухал хырма бұшламан шамрық офицер жіне сивен бұқсайылчы де малалла Сәт туда чундан тарықса жоқшылары был. Хывна хупса усрасчы карцырда. Унчух мінле юрланы жи. Офицерына лазари дайлзе илзегече. Тухтыр, шак херей шузада задыр да уйрым палатына вырнаштарыр. Шефына лайх пықма шуры халат тұғынны самыр хирарым хыйнешне аван білет булас. Лейтенантран немде итсадымары, түрек санитаркына чынчыде ванны хадірлеме хушыры. Арамын пулныжи, нембетел планаймаре евы. Вәлерес шынна мұнча кіртсе чырмандарас шук хавызем, иреке кыларма да сылдав жук, эбі никама да суттыман. Міншін чирлемезрех лазареда үлзі келчіші. Ку мінле бұлза дұқыры. Мүллерзен келінче, күндір абатне шыбақ игісі хетре лараганчы. Шәвгүн шыва кайны херарымсем улбут шүртне вғытра тавырын марыш. Полковнига ку тілін керчі. Ундан хумхандарма пұшлары. Варавыл адъютантне күлі херіне кайса бұқма хушры. Шур сеге леші сіксе чатыреген карчыка тупса келчі. Үттесе ыйтрывлі. Гестапо арестлері ерзі ячамышы, шыва кәнешере пырсақ тұтса кайрыш. Манада автомобиль шинелардас шынчыде, тынран кайза үкнебек пулза юлдым. Фрау Маргарита күлі херринче мән бұл нене теплін каласа бачы. Уяр түбене хура пәлітсем карса илме бұшланыне Мюллер полковник үнченек сеснячі. Энерак Берлинран тұршманзем фюрера влерме хытланны шинчен білдерчіш. Паян генерал-губернатор резидент синче ішлеген шанчықлы тузы ба Кальтен Бруннер шанман шинсене Гитлер ташманезем тесе пур шертете арестлеме пушланыне систерчі. Кальтен Бруннер Канарис адмирала тахшанах курайманны пуриншін деп аллы. Она да термине хубастывас болзан мүллерада черечиде. Шак шуғырсем иртенбек пушран тухма білменчі. Халі армбейімікне эсэсвітсем дытса гайны ден нейлцен, аббер группа жевін аллызем лашта хузынчыш. Хыды бе выл пүлімдірі каллымалы ұтма хуралда тыны салдак сене персевлер тиштерни, темскер азаилні бек табақ сатычы мүллер. Вишшішне де бір харазақ жүш. Шуганне, гестапы сире салдак сене влермезіре харислеме булдарны. зем булман жүвізем. Апла булас шук, немішле бурде да закалашрыш. Хайзем миженчі. Тываттын, иккеші хамыр мерседес баларса гайрыш, иккеші вырмана кірсе шухалчыш. Ак тамажа, келгішсем камалдыне не де пулін білесчі. Вара мінле жасы ешін жәнде жұтлама бөлетші. Кестапына телефон ба башын забықсан запықсан мінлежі, онда білме керлі. Анваска, тебір жоқ ташман мар, хамырын ізен жән ақсықлан малекет. кет. Пілетіні, әнер фюрера хын кабинетін жек вілерме табынны деші. Шавын хышын пәдем Германире пыдырмақ тұхна. Авверда шлегенсене нумайжы шанмашы. Пейрін пейді хыды сықланас бұлать. рех пулі, тадақ ерзі яджа фрау Маргарита. Фюрер атабын яған сен пиреде конгадардас жүгінде. Анне, тәпленрек шуғышлаза урық каламары Эльзіба инкеше де шүйхе кебеве шинек шыва кеме кайнычы. Тень тум дирышта та бырза бамалдыне тұрыш пулі. Амыжы бе иге аллыне де көгірі жүмне лып де, хевенче темле худ кыбырдатныне туйса, кенебе херне тыцагайна офицер унда ширучик сехварныне аза Эх, пулжым, хыды бе мансақ кайны, херінче ебе шак шыр дупнычы, вуласа унда Мюллер конверда шурса худа вуласа тухрыде, торуға хавасланса Анне, кунда берті байылсы іштіне кыдартны. Візем гистапырамар, партизан зем Игерне кайрах пір партизан кнатыца тыца хупнычы. Элзі байын гішне шав хербе Хывыртра ғолыштар епен, партизанке хывыра ыда кирлі бұлзан кайран тепреде дытма бөлі. Юрі анне, мен думалыне петенбехталы бір. Эсі кыштақ кайзакан, эбір адъютант па үксімір шагеш бірге тепленрек шуғышлазы бұғы бір. Амжы дұқса кайзанақ мүллер астырмана васқалы чын Камда бұлзан, элзіба ингежі үшті жінжен ұйтсан хулана демелі. Асту, візем чынныбе негамдан білдір. Купірре. Иккіміші, карцерда лараган большевичкіна халех лазареда күжармалла. Тухтырагала, хер үттірі жінчек вагарны баллаземан юлчыр. Вишшіміші, күлі херіне выртса юлны виші виленет тепліні пыдарас бұлад. Таваттымыші, терде мүллер шуқыжа ғайры. Таваттымышы жінчен шәк дуны хышын қалып анман. Мін хушныне онышлы дусан кығыру жүмне хамалыбақ темір херес теріп. Хыне пызык эш тума жан хебірден лейтенант чес пачыде ура келлізіне пір бірін жүмне шаклаттарчы. Ундан термене дұқса жүпірі.